As mina tão pagando pau porque é assim que o bonde tá. procura elas que vêm nos procurar. Tu não precisa falar nada, tu só tem que respeitar. Tu só tem que respeitar. Tu só tem que respeitar. Gasmin, gasmin, gasmin, gasmin, gasmin, gasminada 17. Gasminada 17. Gasminada 17. Tá pedindo por favor pra dar. mina do, das mina do, das mina do 12 do Singa. Das mina do 12 do Singa. Tá pedindo por favor pra dar. Tá com fogo, tá tá com fogo, tá. E, então piranha responde pra mim. Que que cê quer? Que que cê quer? Que que cê quer? Que que cê quer? Quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar. As minas tão pagando pau porque é assim que o bonde tá. Não é nós que procura, elas que vem nos procurar. Não precisa falar nada, tu só tem que respeitar. Tu só tem que respeitar. Tu só tem que respeitar. Gasmin, Gasmin, Gasmin, Gasmin, Gasmin, gasminada 17. Gasminada 17. Gasminada 17. Tá pedindo por favor pra dar. do, das mina do, das mina do 12 do Singa. Das mina do 12 do Singa. Tá pedindo por favor pra dar. Tá com fogo, tá tá com fogo, tá. E, então piranha responde pra mim. Que que cê quer? Que que cê quer? Que que cê quer? Que que cê quer? Quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te, quero te, quero te dar.